So for the uh, anywhere aspects, there are six techniques. Итак, для повсеместных аспектов мы используем шесть техник. The first one is where a vertical cyclophotography planet is on top of a vertical astrophotography planet. Первое это вертикаль цикла картографической планеты совмещается с вертикалью астрокартографической планеты. On your cyclocartography maps, that's where you have a red vertical line on top of a black vertical line. <coughs> На ваших распечатках это совмещение красной вертикальной линии с черной вертикальной линией. The second anywhere aspect is where a cyclocartography line crosses an astrocartography line at the equator. Вторая повсеместная техника – это когда циклокартографическая линия пересекается с астрокартографической линией на экваторе. The third technique that we use is where a cyclocartography line is at the place of birth. Вторая, третья техника повсеместная – это когда циклокартографическая линия проходит по э, месту рождения. The fourth one is where we use the displaced position. That's where the sun IC or the sun MC from the cyclone is on the sun MC IC from the asteroid. А Четвертая техника – это как, ну, когда мы используем технику смещения, то есть сон, линия Солнца на ИЦ или Солнца на МЦ в циклокартографии совмещается с э, линиями Солнца на МЦ или Солнца на ИЦ в астрокартографии. When we use the technique with your own cyclocartography map, а если мы используем эту технику с теми распечатками циклокартографическими, которые вашими личными, которые лежат перед вами, мы используем для работы э, чистый листок бумаги с пометкой карандашной для того, чтобы э, наглядно использовать расстояние между астрокартографическим и циклокартографическим Солнцем we put this pencil point on a vertical astrocartography line. мы работаем следующим образом. Мы эту карандашную пометку помещаем на циклокартографическую вертикальную линию. And if the edge of the paper fell on a black astrocartography line, если при этом край листа приходится на черную астрокартографическую линию, this was a displaced CCG planet equals ACG planet. This is an anywhere aspect. Тогда у нас получится, если это совмещение происходит, то это будет называться смещенный цикл картографической планетой, которая равняется астрокартографической планете. И это будет также повсеместным аспектом. The fifth technique Смещенная циклокартографическая планета равняется а, в этом случае астрокартографической планете. И это также будет повсеместный аспект. The fifth technique was the progressed birthplace on an astrocartography line. Э, следующая, пятая техника – это прогрессивное место рождения равняется э, линии астрокартографической. И последнее, шестое. Пятое – это прогрессивное место рождения равняется астрокартографической линии. This is where you use the edge of the paper on the place above то есть это так техника, где край бумаги мы помещаем на место рождения. И смотрим, не попадает ли карандашная пометка на астрокартографическую линию. Следующая, последняя техника, то же самое, просто мы смотрим на циклокартографические линии. Um, Шестое прогрессивное место рождения равняется циклу картографической линии. То есть то же самое, мы край бумаги помещаем на место рождения и смотрим, не совпадает ли карандашная поместка на этот раз с красной линией какой-нибудь. This is explained on page 93 in the book. А в учебнике э, это объяснено на странице 93. You'll see that the six techniques are listed here. Все эти шесть техник перечислены. So that's the six anywhere aspects. Итак, вот перед нами шесть повсеместных аспектов. The location aspects, there are three of them. А, локальных аспектов три. The first one is where a cyclocartographic planet is at a location. Первое. Первая техника – это цикл, циклокартографическая планета находится на месте, которое вас интересует. Имеется в виду не место рождения, а место, которое вы рассматриваете по тому или иному вопросу. The second one is where a progressed location is on an astrophotography line. Вторая техника э, это когда прогрессивное место э, расположено на астрокартографической линии. And the third one is where the progressed location is on a cyclocartography line. И третий способ рассмотрения это прогрессивное место совпадает с циклокартографической линией. And Третья техника – это широтные аспекты. Первое – это мы рассматриваем точки зенита. The second one is an ACG planet crossing with an ACG planet on a latitude. ACG and ACG. Yes, ACG. Вторая CCT crossing with A. Ага. Вторая это циклокартографическая линия пересекается с астрокартографической линией на э, широте. And the third one is the CCG crossing with CCG. И третий способ рассмотрения это циклокартографическая линия пересекается с циклокартографической линией на той же широте на широте интересующего вас места. So now, now you will understand why I say you should always write this information on a piece of paper. И сейчас, наверное, вам уже полностью понятно, почему я прошу вас записывать всю эту информацию на лист, отдельном листке бумаги. Because you can't start to interpret this information until you got everything. Потому что нельзя давать интерпретации, пока полностью вы не соберете всю информацию. Because you can't interpret just one aspect. Невозможно интер интерпретировать только один аспект. For example, somebody had a progress location aspect on the astrocartography Sun Mid-Heaven Line. Uh, к примеру, у кого-то прогрессивные локальные аспекты на uh, натальном сон линии Солнца на МЦ. Now, this on its own is very good. Само по себе это очень хорошо. Но необходимо изучить другие временные влияния. И если вы обнаружите повсеместный какой-нибудь аспект, эм, задействующий Венеру с Нептуном, к примеру, а этот человек собирается заняться бизнесом по линии Солнца на МЦ. Это совершенно очевидно и самым драматическим образом меняет ситуацию. Потому что повсеместный аспект гораздо важнее локального. Поэтому, когда вы соберете полную информацию, нужно попробовать сделать синтез. Для того, чтобы э, составить себе представление о том, что испытывает клиент, что он в данный момент времени переживает. Now, when you do consultations for clients, и когда вы делаете консультации для клиентов, most of the time, you just haven't got time to do all this. Большую часть времени... You just don't get... You, you haven't got time to, to look for all the aspects. Чаще всего бывает, что у вас просто не хватает времени для того, чтобы все эти техники использовать. So for that reason, I don't use the latitude aspects for clients. И поэтому, именно по этой причине, широтные аспекты при работе с клиентами я не использую. I will tend to look for the cyclocartography planets at the birthplace on any location the client is interested in. А, Я бы смотрел циклокартографические линии на месте рождения. I didn't get the I, I cyclocartography will look line. on, I will use solar maps and find on solar maps Я, бы, я использую Solar Maps с помощью этой программы смотрю, нет ли каких-то циклокартографических линий, приходящих по месту рождения. Или по месту, по тому месту, которое в данный момент интересует клиента. If I've got time если у меня достаточно времени на консультацию, then I will look for the anywhere aspects and location aspects. Тогда я принимаюсь за рассмотрение повсеместных аспектов и локальных аспектов. It can take me about half an hour to find all this information. И это у меня отнимает примерно полчаса. Now, when you first do this, it probably take you a lot longer впервые, когда вы этим занимаетесь, возможно, времени вы потратите гораздо больше. Now, obviously, to find the cyclocartography planetary location is very quick with solar maps. Разумеется, с использованием Solar Maps циклокартографические линии на интересующее вас место найти очень легко. Using the displaced position takes a bit longer. Смещенную технику использовать э, немножко дольше. But with solar maps, I only use the displaced lines for locations. Uh, с Solo Maps я пользуюсь только смещенными техниками для uh, лока для локальных вопросов. The other displaced uh, aspects you must calculate by hand. А любой смещенный аспект приходится рассчитывать вручную. Unfortunately, at the moment there is no other way to calculate these. К сожалению, на данный момент нет другого способа вычисления. Для меня гораздо важнее is that you can obtain this information without the official cyclocartography map. то, что вам э, недоступна эта информация без официальной циклокартографической карты. So I'm going to use Prince Charles as an example how we find this information. Э, для того, чтобы помочь вам понять, как мы обнаруживаем эту информацию, я буду использовать в качестве примера гороскоп принца Чарльза. И я постараюсь объяснять настолько просто, насколько это возможно. Anything, И если вы что-то не понимаете, so away, пожалуйста, сразу об этом говорите so that I can then answer the question. Так, чтобы я тут же смог ответить на вопрос. Because if you don't understand what I'm doing, Потому что если вы не, по не понимаете, что я делаю сейчас, you won't understand the rest. то вы и остального не поймете. Okay, so the first thing you need to do for these calculations Итак, первое, что вам нужно сделать для этих вычислений, is to make a list. это сделать себе перечень. Now, the calculations are not difficult. Сами по себе вычисления не, не сложны. Все, что вам нужно, это складывать и вычитать. No Никаких других вычислений не понадобится. And most important of all is that you must work in right ascension. И самое важное в данном случае, это не забывать о том, что мы работаем с прямым восхождением. So the first thing you've got to do is change the natal planets from celestial longitude into right ascension. И поэтому первая процедура, которую вам нужно сделать, это э, перетранспонировать положение планеты с небесной долготы в прямое восхождение. And most computer programs will give you this information. Большинство компьютерных программ дадут вам эту информацию. So let's take Prince Charles as an example. Давайте возьмем принца Чарльза как пример. Все положения планет э, указаны в прямом восхождении. Итак, у меня два столбца астрокартографические и циклокартографические планеты. В центре обозначение 10 планет. Солнце От Солнца к Плутону. Ugatting. I don't think that one's much better. so you look, you now write them down in planet order. Давайте посмотрим сейчас по планетному порядку. Записываем это все. The sun is 20 Scorpio and 1 degree. Солнце 20, скорпион, 20 градусов. Одна минута скорпиона. Луна 20. 28-28 овна. Меркурий. I, Scorpio, and 13. Меркурий 5-13 Скорпионом. The Venus is 15 Libra. 49. Венера 15 весов. The Mars is 20 Sag and 5. Марс 20 градусов 5 минут Стрельца. Jupiter is 29 Gemini. Юпитер 29 градусов 54 минуты близнецов. Saturn is 7 degrees inside Сатурн 7 градусов 38 минут Стрельца. Uranus is 29 Sag. Уран в 29 градусах 55 минутах Стрельца. Neptune is 13 Libra. Нептун в 13 градусах, в 36 минутах весов. И Плутон 21 градус 29 минут льва. Это астрокартографические положения планет. So all these planets are in right ascension. Uh, в, не забываем, что все положения даны в прямом восхождении. I now look the Теперь смотрим прогрессивные планеты and for Prince Charles I've calculated this for 10th of March 1988 when he had this skiing accident in Switzerland. Для принца Чарльза я взял дату 10 марта 1988 года, когда он серьезно пострадал во время горнолыжного... 1988 год, 10 марта несчастный случай во время катания на горных лыжах в Швейцарии. Прогрессивное солнце 2 градуса 31 минута Козерога. Луна 14 градусов 32 минуты весов. Меркурий 9 градусов. Capricorn 43. 43 минуты Козерога. Venus is free Венера 3 градуса 9 минут Стрельца. And the Mars is 22 Марс 23 градуса 52. 52 минуты Козерога. А теперь мы смотрим на транзиты для этой же даты. Мы смотрим на 0 часов. Юпитер 28-39 Овна. Saturn is 1 Capricorn. Сатурн 1 градус 53 минуты Козерога. Уран 0 градусов 50 минут Козерога. Neptune is 9 degrees Capricorn. Нептун 9, 43 Козерога. И Плутон 14 градусов 54 минуты Скорпиона. И я уверен, что сейчас у вас никаких сложностей нету пока что. Итак, перед нами список положений планет астрокартографических и циклокартографических. From this list, we've now got to write a new list with the planets in numerical order. Из этого списка нам нужно составить э, следующий, расположив планеты в нумерологическом порядке. Итак, мы смотрим на положение планет и находим самые меньшие по градусам значения. Первый у нас получается Меркурий, 5-13 Скорпиона. Поэтому первым мы и записываем Меркурий, 5 градусов, 13 минут Скорпиона. Anat Chitnapal. The next one is the seven, the Saturn, seven Sag 38. Следующий по, по очередности получается Сатурн, 7 градусов 38 минут Стрельца. Сатурн из первого списка тоже вычеркивается. The next one in numeric order is the Neptune at 13 Libra 36. Итак, следующий Нептун, 13.36 весов. Следующий идет Венера, 15.49 весов. Then we have the sun at 20 Scorpio and 1. Следующее солнце 20 градусов 1 минута Скорпиона. The next one is the Mars at 20 Scorpio and 5. Следующее Марс в 20 градусах и 5 минутах Скорпиона. wrong. The next one is the Pluto at 21, 29 Leo. Следующий Плутон 21 градус 29 минут Льва. Then we've got the moon at 28 Aries and 28. Затем 28-28 Овна Луна. And then we've got the Jupiter 2954 Gemini. И затем... Э, Have I made a mistake? Yeah, Mars and Sage. Mars is Sage, and not Scorpio. Ah, okay. Good. И так далее следует Юпитер 29 градусов 54 близнецов. И последний Уран 2955 Стрельца. So all we've done is that we've rewritten this in numerical order. Итак, мы просто переписали это в нумерологическом порядке. And now we do the same. То же самое мы делаем со списком цикла картографических планет. Итак, первый у нас Уран, 0 градусов 50 минут Козерога. the next one is Saturn 1 Capricorn 53. Следующее Сатурн 1.53 Козерога. Then we have the Sun at 2.31 Capricorn. Затем Солнце 2.31 Козерога. The next one is Э, Следующая Венера на, в 3 градусах 9 минутах Стрельца. Next one we have the Mercury at 9 Capricorn 43. Следующая Меркурий в 9 градусах 43 минутах Козерога. Нептун. Э, далее Нептун. Нет, ошибка какая-то. Ошибка была в первом первый раз, когда он давал перечень, Нептун в 10 градусах 43 минутах Козерога. Поэтому следующим у нас по списку идет Нептун, 10.43 Козерога. The moon is 14 degrees 32 Libra. Луна 14.32 весов. Pluto is uh, 1454 Scorpion. Плутон в 14.54 минутах Скорпионом. Марс 22 градуса 52 минуты Козерога. And the last one is Jupiter 2839 Aries. И последний Юпитер 28 градусов 39 минут Овна. So now we've got this list in numerical order. Итак, теперь у нас есть список в нумерологическом порядке. And what we do, we start with the Uranus Что мы делаем? Мы начинаем с Урана, and we go down the list and find if there are any conjunctions, opposition and square aspects. мы э, проглядываем список и ищем, нет ли каких-либо соединений, оппозиций или квадратов. So when we start at the top of the list, Начинаем мы с э, верхней строчки списка. Uh, Уран у нас в 0 градусах 50 минутах Козерога. And we use 1 degree orb. Орбит, который мы используем, 1 градус. So here we've got to go from то есть, начиная от 29 градусов Стрельца, so one Capricorn, 50 Uranus. к одному градусу 50 минутам. Это будет действующий орбис для Урана. Now, Prince Charles was born with, uh, that's my mistake, he was born with the Uranus in Gemini. Ошибка. При записи у нас еще одна произошла. А, Уран э, натальный в близнецах. А стрелец э, в... А Юпитер в стрельце, наоборот, мы записали. Уран в близнецах, а Юпитер в стрельце. Дэвид, ошибся, пере, пере, исправьте, пожалуйста. So we're looking for conjunction Итак, мы смотрим на соединение оппозиции и квадраты. И мы видим, что принц Чарльз имеет оппозицию между Ураном а, картографическим, находящимся в 0 градусов в 50 минутах Козерога, и натальным ураном в 29 градусах в 55 минутах. То есть, разумеется, аспекты мы смотрим между циклокартографическими и астрокартографическими планетами. So here we can write C, C, так что мы можем написать циклокартографический уран равняется астрокартографическому урану. Всем пока что понятно. So we now move on to the Saturn 1 degree 53 Capricorn. Дальше нас следует Сатурн в одном градусе 53, трех 3 минутах а, Козерога. А еще мы забыли об аспекте Урана с Юпитером. Uh, Потому что меньше одного градуса Орбис, у нас есть соединение. We look at 153 uh, Capricorn for Saturn, there's no aspect here. Смотрим, что Сатурн не делает никаких аспектов. Солнце тоже не делает в Орбисе с одним градусом никаких аспектов. Венера в 3 в 3 градусах Стрельца не делает никаких аспектов. Mercury is 9 Capricorn 43, no 1 degree off. Меркурий в 9.43 а, а, Козерога, да? Не делает тоже никаких аспектов. Нептун в 10.43 Козерога также никаких не делает аспектов. А какие виды аспектов учитываются? Соединение, оппозиция, квадрат. We are looking for Соединения мы смотрим, оппозиции и квадраты. Только эти три а аспекта. Соединение. Один градус орбис. So we've got uh, the moon. Луна в 14.42 э, весов. The, the uh, 1432 is it's here. А она делает соединение с Нептуном. It's more than one degree away from the Neptune. Uh, wait, Is it- it's no, not. it's the less. moon is- The moon is within one degree of Neptune. А В, в Орбисе од- одного градуса с Нептуном. 1432. So we've got CCG moon Итак, у нас цикл «Картографическая луна» равняется астрокартографическому Нептуну. Луна 1432, Венера 1549, больше одного градуса орбис получается. The Pluto is 1454, Плутон 1454 Скорпионом. Венера 1549 весов. Полусекстиль не считается. Марс 22.52 минуту Козерога. Плутон 21.29 no aspects. Плутон 21 один градус 29 минут. Нет аспекта. И последний в списке Юпитер. We have Jupiter at 28:39. Юпитер 28 градусов 39 минут Овна. И Луна в Овне также 28 градусов 28 минут, они в соединении. So we've got C, C, G, Итак, цикл картографический Юпитер равняется астрокартографической Луне. So if you were to uh, get a cyclocartography map for Prince Charles, Итак, если бы мы строили циклокартографическую карту принцу Чарльзу, you would find that the Cypher red line is on top of the astrocartography black line for Uranus. Э, мы обнаружим, что красные линии циклокартографические Красный уран совмещается с черным ураном. А циклокартографический уран будет на астрокартографическом Юпитере. The side chromatography red moon line would be on the astrocartography left Neptune line. Цикл картографической красной линии Луны будет на астрокартографической черной линии Нептуна. And the cyclocartographic Jupiter line И цикл картографической красной линии Юпитера is on the astrocartography moon line. будет на астрокартографической черной линии Луны. Now, That's not difficult. Это не, не сложно совсем. The only difficulty is to calculate the displaced planet. Единственная сложность это вычислить смещенные планеты. Now, when we move in the overlay in a westward direction, когда мы перемещаем э, распечаток к западу, you're doing a subtraction because if you go west это значит, мы делаем операцию вычитания, потому что движение к запад означает вычитание. Первый расчет, который вы должны сделать, это понять разницу между прогрессивным солнцем и натальным. Uh, Итак, здесь мы размещаем прогрессивное Солнце. И прогрессивное Солнце в 2 градусах 31 минуте Козерога. The Лучший способ работы с этим это преобразовать это положение в абсолютные градусы. Козерог начинается в 270 градусах. Я думаю, все вы знаете, что такое абсолютные градусы. Это начало каждого знака в нуле градусов, 30, 60, 90 и так далее. Capricorn, that's 270 plus 231. We have 200... Итак, солнце, положение солнца, ой, солнце, да, получается 272,31 э, а, абсолютный градус. 272 <laughs> градуса Овна, да. The natal sun Натальное солнце. Is 20 Scorpio and 1 20 градусов 1 минута Скорпиона. Это получается... Now Scorpio starts at 210. 230 а, и 1 минута. То есть Скорпион начинается в 210. 210 плюс 20, получается 230 градусов, 1 минута. Итак, мы вычитаем натальное солнце из прогрессивного. И у нас получается 42. 30. Итак, Теперь мы должны из положения всех планет вычесть 42-30. The easiest way is to change this into 360. Ah, И, разумеется, опять самый простой способ это делать, использовать абсолютный градус. So we got 270. Итак, для урана у нас будет 270 градусов 50 минут. Из этого, из этого значения мы вычитаем 42 градуса 30. may use. Все списали вот эту часть здесь. You may use this. part Okay. А, Все списали, можно стирать эту часть, да? No? Yes, yes. Okay. So we changed this into 275 Итак, уран у нас 270,50 минус 42,30. Двести двадцать восемь двадцать of And then we change this path into the zodiac sign. И это значение мы вновь обратно переводим в зодиакальное положение. Мы помним, что в 210 градусах начинается Скорпион, значит у нас получается 18 градусов, 20 минут Скорпиона. Итак, положение смещенного Юпитера 18 урана, простите, да, 18, сколько там, 20, да? Скорпиона. So, the next one is the Saturn at 153 Capricorn. Следующий Сатурн, 1.53 Козерога. Лучше градус <sighs> <laughs> Nothing. It, he says that it's easier to uh, adjust one degree and 30 minutes to the other. Конечно, разумеется, так может тоже сделать. Okay, I, I this way, but if you want to calculate some other way, that's also possible. Дэвид говорит, что я просто объясняю этот способ, поэтому я буду придерживаться его. Если вы хотите другим образом считать, разумеется, это тоже возможно. So here for Saturn we've got 229.23. Итак, Сатурн получается... 19 градусов, 23 минуты Скорпионом. here we've got 1923 Scorpio. sun we can ignore. We don't that one. Солнце мы можем пропустить, нам это положение не нужно. Because it will come back to this position. Потому что оно вернется в, свое натальное положение. So we've now got, uh, Venus. Далее у нас следует Венера. Venus is 3 sag and 9 minutes. 3 градуса девять минут стрельца. Sagittarius starts at 214. Стрелец начинается э, в 230, So we've got 240 240 а? and 9. Понятно. They say that it's quite understandable, maybe we don't, don't lose time in Okay, the other calculation. То есть принцип вам понятен, да? So Maybe you'll you'll do you'll you'll give them the list of the displaced planets. I'll just write them down instead of doing the calculation. Я просто да, я просто напишу положение смещенных планет, не будем долго тратить время на вычисления. 20 Libra. Итак, Венера в 20 в 20 градусах 39 минутах весов. Uh, the Mercury Меркурий в 27 градусах. 13 минутах Капилона. Uh, Neptune is 28 Scorpio 13. Нептун в 28 градусах 13 минутах Скорпиона. So, and then we've got uh, the moon. The moon is 2 Virgo and 2. Луна 2 градуса 2 минуты Ви- Девы. So after the moon we've got Pluto. Pluto is 2 degrees Libra 24. Затем Плутон 2 градуса 24 минуты весов. The next one is the Mars. Mars is 10 degrees 22 Sagittarius. А, далее март 2, 10 градусов 22 минуты Стрельца. А, а, а затем у нас идет Юпитер. And the Jupiter is 16 Pisces 16 градусов. And nine minutes. 9 минут рыб. So you should have nine planets here. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. У вас должно быть 9 планет в этом списке, потому что Солнце мы исключили. Now, if you want, you can also write these down in numerical order, starting with the Moon and, and finishing with Neptune. Если вы захотите, вы можете переписать этот список тоже в нумерологическом порядке. Первой будет Луна и последним Нептун. But to save time, I won't write. Для того, чтобы э, сэкономить время, я оставлю это так. Is there any questions? Какие-нибудь вопросы? But to save time, I won't write them all down again in numerical order. so now what you do, you look at this, the, the planets from displaced position Извините. Итак, сейчас что, чем мы занимаемся? Мы смотрим, мы сравниваем положение смещенных планет с астрокартографическими положениями. So we start here with 2 degrees and 2 minutes Virgo. Итак, мы начинаем с Луны, двух градусах э, и двух минутах Девы. We look here and there's no aspect. Мы смотрим на астрокартографический список и видим, что никаких аспектов нету. With the Pluto, there's no planet near to two. О, Плутон. Дальше не, тоже никаких планет поблизости к двум градусам нету. Mars is 10, no planet near to 10. Марс в 10 градусах, никаких планет, никаких аспектов. Jupiter is 16 and 9. А Юпитер 16,9 минут, а Венера астрокартографическая у нас 15,49 весов. Это аспект Винконкса. Uh, you're only looking for conjunctions and oppositions between the displaced here. No, no squares. No squares, because you remember on the equator we didn't use any squares in a displaced position. В данном случае мы смотрим только на соединение и оппозиции. Как мы помним, на экваторе мы не, в смещенных э, в смещенной тех, технике смещения не используем никаких квадратов. Поэтому просмотреть эти два списка и понять, есть ли оппозиции и соединения, очень быстро можно. А, Уран 18-20 Скорпиона. Солнце в 20 э, Скорпиона уже вне орбиса. Uh, the Saturn is 1923 Scorpio. Сатурн 1923 Скорпиона. Oh Солнце в 20 градусах одной минуте. Так что мы можем сказать, что смещенный Сатурн вернее, смещенный цикл картографический Сатурн equals A, C, G, Sun равняется астрокартографическому Солнцу. Потому что э, орбис меньше одного градуса. Венера 20-39 весов. Полусекстиль к Солнцу не считается. The 27 Scorpio, 13 Mercury. Меркурий 27 градусов Скорпиона нет аспектов. Uh, И Нептун в 28-13 минутах Скорпиона. Квинконс квинконсе к Луне квинконс не считается. So Prince Charles has got four Поэтому принцип Чарльза на данный момент времени четыре цикла картографических повсеместных аспекта и один смещенный повсеместный аспект. Я уверен, что вы согласны с тем, что вычисления эти не такие уж сложные. Now, obviously, when you say 42, 30, You don't have to do this long calculation. You can uh, do it in your head like somebody suggested. И, разумеется, не всегда нам нужно эти долгие вычисления с абсолютными градусами делать, иногда просто можно в голо... быстро в уме увидеть, как Женя предлагал. For example, if we look at Pluto, you can subtract 12 degrees and 30 from Pluto, which is 2 Э, а, к примеру, если мы смотрим на положение Плутона, мы можем 12.30 вычислить, а, вычесть с Плутона. У нас будет 2 градуса 34, 24 минуты. И, а дальше вы вычесть один знак. So И получится у нас не Скорпион, а Весы. Now these calculations I can do in, in, in 10 minutes. То есть вот все эти вычисления, о которых мы здесь долго говорим, можно сделать за 10 минут. So that's all there is to working out uh, the cyclo cartography and the displaced aspect. Итак, вот все, что нам требуется для того, чтобы понять, какие есть аспекты, есть ли какие-нибудь между смещенными циклокартографическими планетами и астрокартографическими их положениями. Кому-нибудь показалось это сложным? Yes. huh? What's the meaning he's asking? What's the meaning? Okay. If we were to draw a side photography map for Prince Charles. Итак, смысл. Если нам нужно э, вычислить циклокартографическую карту для принца Чарльза. We would find this information where a red line is on top of a black line. Мы найдем информацию о том, когда, э, что нам дает совмещение красных линий с черными. Для принца Чарльза мы не увидели никаких пересечений на экваторе. А когда мы пользуемся двумя смещенными положениями, э, когда мы используем технику смещения, когда мы совмещаем две линии Солнца, друг с другом. Это новое положение. Красная циклокартографическая линия Сатурна окажется на астрокартографической линии Солнца. So you are obtaining the same information as if you use your own cyclocartography map. То есть у вас получается такая же информация, какую вы получа получили на своих циклокартографических распечатках, своих собственных. If you're gonna, uh, check this out for a client, you can't order these maps from America. И очевидно, что работая с разными клиентами, у вас не будет возможности заказывать все эти многочисленные карты из Америки. Well, could, ну, конечно, если вы очень захотите, вы можете, но это не очень-то практично. You can get the same information by doing these calculations. Вот нельзя, поэтому он это все так... А, и... он вам показал просто, как это рассчитывать от руки. The question is, is it possible to use the solar maps uh, to print the cyclocartography for the client on the transparency and then to Yeah. work with it? You could do that. Yes. Yes, конечно, вы можете это You сделать, could do that if you want. если вы хотите.